E, vestuvių pobuvis jau ir eina į pabaigą. Mes rengiamės važiuoti namo. Labai ačiū už e, mūsų pakvietimą, suteiktą mums garbę, kad pasirinkot mus, pakvietėt į tokią gražią šventę, auksinį jubiliejų, nes mes dar nebuvom buvę. Labai buvo gražu, labai viskas patiko, vienu žodžiu, viskas gražiai paremta, sutiko, vienu neblogai sekėsi viskas. Ir dabar dėkoju dar kartą nuo šeimos visos savo. Labai ačiū už sutiktą pasitikėjimą mum visai šeimai. Ir tuo tariu didelį, didelį ačiū. Ir pasilikusiems dar ilgų, ilgų gyvenimo metų, o tuo <laughs> labiau sveikiem būti nes mūsų amžiaus augesnės žmonėm tai dažniau lygas kamuoja, kad jos ne mus nekankytų ir dar, dar švestume susirinkę visi deimantinės vestuvės. Mhm. O kad ilgą nuėjome kelią, drankas nuo darbų skaudžiai gelia, širdis visuomet jauna. Dainuokim, dainuokim, dainuokim, ir šokim, ir šokim, ir šokim, ir niekad kelyje sustokim, kai visas bus laimė lydės. Dainuokim, dainuokim, dainuokim.

močiutė su visą žyminę Dar Angelionės kažkiek biškiuką dar panuoperska, panuoperska, panuoperska, Angelytė. Žas blau, šį Šananana, šananana, antrasik sutikau ir pasakė greičiau, eik šalin nuo manęs, aš nemyliu tavęs. Šananana, šananana, šananana. Namuką gaubė su tema, septyni maži ožiukai žaidžia su mama. Naktį šaltos, naktį šiltos, tu gaja šiaurys, pro langelį žiūri, vilkas beldžias į duris. O, įleis kažkelę, o, man širdį gelę, taip tave myliu kad apsakyti negaliu. Ne vaiką. Tai sugedo vilko jų patekšinį graudų. Sėdi ruškanas prie upės be šešių dalykų. Sėdi piktas, susimastęs raudžiai. Liūdė iš širdies, kur reiks auksas susirasti, kas dantį sudės. Kur reiks auksas susirasti, kas dantį sudės. Jos jiem tikrai palei jų išvaizdas netrodo, kad jiem putiek metų yra ir dar 50 metų kartu pragyventa. Ir aš nieko daug negaliu pasakyti, nes nemoku, tai galiu pasakyti, kiek aš jiem linkiu, kad jie dar sulauktų deimantinių vestuvių. Šeimos galva uždegs aukurą. Nu ir vienu žodžiu, prisiminimas vaikams perduodamas toks šeimos tvirtą sąjungą. Ir dabar pasaky, pasisakys Marsha. Jubiliatė. Jos nuomonė, kaip čia dabar viskas kumrėsi. Aš pasakysiu šitaip. Aš esu be mokslė, sena senikė ir man nieks mokslus nedavė. Ir ką aš galiu pasakyti, visai nepasiruošus žmogelis. Dabar aš pasakysiu šitaip, labai trumpai irgi daug nemėgstu šnekėti. Daugiau svajoti ir daugiau dar dirbti. Mano kelias nebuvo rožėm nuklots. Mano kelias buvo iš pat pradžių. Apsivedėm, pasakysiu ir atsiprašysiu kartu. Gal kam nepateks. Pateks, nepateks, bet aš šiandien turiu savo visą kartelį išlėti. Mano gyvenim šitoks buvo. Na jau už pirmų dienų radau brolį, ne, kaip sakyti, nu kaip pasakyti, invalidą. Radau motiną kaprizinę. Va, jūs gyvenat visi ir viens ant vieną, o man prašau, visą gyvenimą buvo kaprizų tiek ir tiek. Dabar už metų, prašau, gimė sūnus Antanas. Antanas, kai sūnus gimė, prasidėjo taip kas metai viskas trečias vaiks. Ir toj antras, toj, čia, toj Česlavas, toj paskiau dukra. Ta dukra išgyvena dešimt mėnesių. Ir šitai buvo. Dešimt mėnesių dar tai viskas. Bet aš noriu dar tą dalyką pasakyti. Žinoma, labai bus gal kas užsigaus. Bet neusigaukit. Aš tai pasakysiu mamutė buvo labai kaprizinė, mano virelis vieną kartą nusimovė žiedelį ir prausėsi sveidą. Ir pasidėjo šitą žiedą. A jinai kaptų už to žiedą, sako, tau gana tu apsivedėjai. Ir sako, dabar tegur tas vaikelis žemės. A jisai už pečių stup ir nevalga, neger, kaprizė, sako, tu žemės, aš noriu žemėtis. O, A jis buvo užsispyręs, toks buvo ginčas, jis nebuvo nei, kaip sakykime, nei durnas, nei, bet jis toks užsispyręs žmogus buvo toks vienu žodžiu. Šitaip. Paskiau mergaitė paauga lyg dešimt mėnesių. Ir davai, prasidėjo mūsų pragaras gyvenime. Visą laiką jinai sako, va, ta mergytė, kai mirė, jinai sako, gerai jum, aš prie sabrazus atsiklau, pašaukiau, sako Marija, tu atink, sako jiem brangiausią turtą, nes buvo du vaikai ir mergaitė. Man ta mergaitė buvo brangus dalyks. Ir prasidėjo ašarų pakalinė. Visą laiką verkiau, visą laiką dėjavau tos mergytės ir šitokį gyvenimą sako, tu man algos nemoki, tu man nieką išėję savo tarnauti. Pas dukteris, pas, pas vaikus, viskas. Paskiau jau man dabar dukrytės nėra, o man dar dukrytės reikia. Tada aš dar sakau, kaip jau bus, taip mėgysiu. Ir pamėginau išėję sūnus. <laughs> Šia, sūnaus sūnus išėję. Nu ką darysi, berniuks irgi labai didelis daiktas. Irgi aš labai mylėjau tos vaikus, visą laiką gerbiau, visą laiką koks buvo gyvenims dabar, kad auginti man juokas žiūrėti. Reikia pačiai susiverti, reikia pačiai įsiausti, reikia pačiai viską padaryti. Ir viską, ir pasiūt kelnes. Pasivau ant anų kelnes, pakulinės, tas lepa greičia. Pirr, <clears throat> Hmm, tas kelnes tokios plačios, kalaškas į dabarliokės tokias buvo atvežtas. Jos sako, ha, ha, ha, va, va, kokoj tavai, tvojo ant, ant tu ant sako, durak. <laughs> <laughs> Sorry, get it again. Savo gerai teisingai kalba, nu. Nu, tylos, nu. Gerai teisingai kalba, nu. Kas čia jie visi įjungė? Paskui, reiškia, jinai išėję ir ta, dar taškus po to sunaus ir, ir vėliakus. Ir jau gimė mergaitė, ačiū Dievu, tada sako, jo mergytė gimė, čia viską neišpasakosi visą per 50 metų gyvenimą, kas buvo. Nu ir tiesa, kada pranas gimė ir, ir auga, ir paskiau užėję karai, sudegė nams visas, viskas sudegė švariai už bats buvo, neturėjom ką valgyti, neturėjom ką gerti, nei nejam, nei kaip paskamino, nei dėjavam, nei verkėm. Kentėjom kantriai ranką susikabinę ir niekuomet nepasakydavom, kad jau mum, mes vargšai, mes, mum, mes jau dabar viskas. Nu, paskiau pradėjau, jau, kada didelė, kada pranutis mirė, ir tada jau į vėl prasidėjo man kančias. Pranutis mirė vėl ašarose paskendus. Ir aš tada atsiguliu į ligoninę, išgulėjau tris mėnesius maži vaikai, viens kitą žiūrėję, o mano mylimasis dirba pakrojui. Visą laiką ir vaikų nebuvo kam žiūrėti, netgi Česlaus, va mano buvo gaspadinė ir gaspadoris, jisai keulės augina, paršus priėmė ir, ir užaugina bekoną ir paskiau ant anui vestuvės iškėliau pargrįžus pargrįžau vestuvės, iškėliau, paskui po to į armiją vėl pradėjo, ir reiškia prieš vestuvės jis apsivedė, paskui išėjo į armiją ir vėl ašaras, iš vėl tos vaikus verkė, paskui išėjo Česlaus, Česlaus išėjo vėl į armiją, vėl man ašarų iki kelio, nes aš labai mylėjau ir aš tų vaikų taip verkiau visą gyvenimą. Paskiau Česlavas grįžo, reikia vestis, jau Česlavą ženijau. Apženijau Česlavą, paskiau vėl sudegėm, vėl sudegė pirtis, vėl papjovėm dviejų metų keulę, vėl visas dešras, vėl visi lašiniai supleškėję. Vat atrodo, kad mes žipliai nemokam, nesusitvarkam, nu, tokia, tokia mūsų dalė, tokia mūsų nelaimė buvo visą gyvenimą. Nesisekė taip. Ugalų, ugalę, dėku pana Dievu, avarijas. Visą laiką avarijas. Vieną kartą jau čia sergu važiuoju į klaipėdas vaistų sakau čia mano sūnus antanas paėmė čia mane mamyte tu sakarų koj sergi čia daktarų nėra tokių klaipėdų tie pirmos rūšies daktarai važiuojam nuvažiuojam į klaipėdą grįžtam atgal iš klaipėdos jau čia smagu su vaistais viską pastovėję traktorius ant kelių be šviesų, žiūksą gavę, į žmoną jo parstovę išlenda, aš niurką daviau į sėdynės ir kaktą parskėlė, man čia kaktą parskėlė, viską, aš tik pamačiau, kad aš visą krūviną ir tada įsigandau, bet aš taip neįsigandau. Nu, nu vat, paskiau iš po to kelius metus viskas buvo jau geriau. Paskui jaučiu subanė, ponė Dieve švent, sakau, nu, ne, ne, nepajutau, nesakau. Žiūri, sėdžiu, laikau už ragų jam kaip už vairą, vis mačia malų krūtinę. Avirs, reiškia, irgi taip pat. Nu, čia tik trumpai, nepasakosiu daug. Paskui jau kitais metais vėl karvė, vėl kaimyną atėjo į daržą ir vėl, įsutrynę visą krūtinę, sugrumdė tiesiog iškučioja visą meliną buvau. Nu ką, nu, nuvežė į ligoninę, pagulėjau keturias dienas. Tai sako, tu linda labiau skaudėjai, tai ką tu čia eik namo, vietų nėra. Nu įvėk kantinuos, įkantinuos amžinai. O paskutinis, man atėjo vėl tais pačiais metais. Nuliepta, bum, sakau, lekučia žems atvažiavo, paršą pjaučia, ką jau dabar darysime dešraščiai, viskas, sakau, prasinešiu iš, iš va, iš kaimynų mašiną jo elektrinę, bus greit viskas padaryta. Ant ledo, niurka daviau čia irgi va, į užtemą viskas. Paskiau atsibudau, nu ką dabar daryti, dajudinu galvą ir sakau, ar da gyva, ar da mirus. Bet jaučiu, kad dar gyvas, sprandą pajudinau, atsisėdau, sniegą davai čia dėti, užsidėjau to sniegą. Ir, na jau vis tiek pas kaimyną, na jau pas kaimyną man buvo baisiai įdomu, jūs, jūs vis tiek kantriai pasiklausykit. Dabar, na einu pas kaimyną, man jis buvo kums. Sakau, žinai ką, kumai, tu mano brangiausia, dabar tai tikrai aš pas tave atėjau mirti. A jisai jokia, sako, oik tu kumutė, sako, be, sako, ale, ne, sako, o kad būtų smagu, jeigu mes, sako, numirtume kartu. Susiklaustume, sako, jį, o, sako, būtų, kad smagu. Tu sakau, kumą iš koso nekreisk, sakau, jau man sakau, pagrab, sakau, jau. Aš atėjau pas tave jau tikrai, sakau, va, žiūrėk avariją. Nu, jau čia, va, jau mama, viskas. Nu, tu taip ir ir gyvenimas toks ir įkalė, ir ėmė visą gyvenimą su autonoms ir viską. Ir dabar sakau, kada buvo 70 metų, sukakė 70 metų, vaikai suvažiavo visi mane, dabar mamytė, tau 70 metų, sako, visi linkėsime tau linkėjimų, tau laimę, tau viską. Tiek buvo jumoro, tiek buvo džiaugsmo, tiek buvo smagumo. Ir sakau, ačiū mano mėly vaikutė, kai jūs susirinkat, čia pa, man palinkėt laimės, čia visi ko, bet aš sakau, dar ne, ne viskas su mano norai, ne viskas. Aš dar noriu sulaukti auksinių vestuvių. Šiandien švenčiam auksinės vestuves, galiu polką šokti. Ir sakiau jiems, jiems pasakiau, sakiau, jeigu aš tai dar sulauksiu auksinių vestuvių, paskutinę polką, pats jis pas dėvulį. Nuvažiuoji, galėsiu važiuoti pas dievus, tave nebebus niekai man negaila ir smagu. Nu ir dabar šiandien, dabar šiandien sulaukiu jau, bet dar ne viskas. Nėra žmogui gala ribų noram. Aš dabar viską jau dabar norus įsipildžiau, jau viskas, kas norėjau, bet aš noriu anokėlių vestuvės dar sulaukti. Ir noriu dar anūką ir pro anūkio. O. Tada, tada tai čiau, jau mėlynė, tada tai tikrai išvažiuoji jau. Viską įsipildys, deimantinė nieko nesulaukti. Dabar, deimant, pala, baig. Dabar pasižiūrėkit, mano mėlynėji visi brangūs. Va, skarytė 50 metų, kada mes su savo branguoju, ajam pirmą sykį пришлюба. О, усурящу, кайди. Ладно. Mes kada ajam 50 metų, nei kandis suėdė, nei rūdis surudėjo, nieką išlaikiau. Vienas dalis. Antras dalis yra tas užvaltis, kada mes pirmą kartą mėgojam, susiglaudę kaip balandžiukai, ant to užvaltį burkavam. Tai reiškia vėl šišą. Tai vėl tai antras dalis. O trečias dalis Turiu tą staltiesę, bronė Ledeckytė, kada man mama ją duvanoja. Ir dar šiandien turiu tik mes, žinai, dabar jau į krikštynas, į vestuvės, jau kad nebegraži tokia, jau, jau viską. Bet gera, gera, sveika, sveikiausia, sakiau, įsidėki. Ne, sako, man tie negraži. Sakau, parodys, raidės, vedėtskydės čia. Ne, spintui. A, ne, ne šito, aš jau. Bet į tas užlaikis labai sveiks, ir tas taitėse sveika. Tai vo, o, Reiškia, aš dabar taip turiu pasakyti, vieną žodį tokį. Esu labai dėkinga aukščiausiam, labai tikiu ir myliu ir gerbiu Dievą. Ir visą laiką sakau, kad Dievo maloniai gyvenu. Nei vandenį, nei ugnį, nei, nei, nei jautis, nei karvės niekas nesuvalgė, jeigu nebuvo smerktis. O kada bus smerktis, tas ir tada ir viskas. Gal mažiausia bus jau. Kas nors pričiniai ir viskas. Jūs, brangiai, pasakiau, tai dabar už tą mano visą vargą, už tą visą, ką aš čia pripasakoju, dovanokit. Ir labai linkiu visiems, visiems linkiu sulaukti to. Ir kantrybės iškest visą gyvenimą, iškest visiems sulaukti auksinių vestuvių. Va, dabar tiek. Vestuvių proga pasireikia. Aš labiausia norėčiau kad galėčiau visus apkabyti ir pabučiuoti šimtą kartų. Vienu žodžiu, visus bučiuoju, kad, kad atvykas mane pagerbsi 50 metų progų. Apie gyvenimą aš jau nebeturiu ką sakyti, žmona visą laiką pasakoja. Gyvenimas tai yra, kai sako, man tik dviejų, sako, dalykų reikia karštos ugningos meilės ir gerą darbą prasmingą bet gyvenimas taip lengvai nepraeina. Gyvenimas tai yra jūra vargų, ašarų pakalnė yra, kiekvienam tas pats. Visus, visus lygiai liečtas gyvenimas. Praėję per mūsų gyvenimą du pasauliniai karai. Karai tie atnešė daugybę nelaimės. Tris kartus e, buvom sudegę. Vieną kartą audra buvo nugriovus, visas pastatas. Reikia visko įsižadėti, kolektivizacija, pareigas sunkias, tarnyba. Nu, gyvenime lengvių dienų nebuvo. Visas dienas buvo tamsus, visas dienas juodas. Džiaugtis niekada. Reikia liūdėt, ilgiausia liūdėt. Ir dabar mano vienas didžiausias truškimas. Ir, e, nu, galiu pasakyti, dėkingas savo vaikam, kad jie nenuėję ne, ne sklidžiais gyvenimo keliais. Ir, e, ir jiem palinkėti noriu, kad visi vaikai anūkai sulauktų auksinių vestuvių. Už auksinių gal į demantinių sako, kad be meilės negyvensi, sako, kad be meilės nesmagu, sako, kad be meilės greit pasensi, sako, kad be meilės nėra vaikų, kalnų azainuoju, rageliai, oi, Голосва красотельна, Солнечевает по столу. Кто зимой лиской поданье, Гибот кухончик мою. Солнечевою, Роялей, gyvenimas būtų kaip daina, visi būtų linksmus, visada būtų patenkinti tuo gyvenimu, bet gyvenimas taip nepraeina. Dėkui labai, dėkui visiems svečiam, kad mane aplankė tokia ypatinga linksmė diena. Labai dėkuoju, visiems labai dėkuoju. Atleiskit už trūkumus. Dar nori kalbėti e, jaunosios mūsų jubiliacijas brolio žmona apibendriti jų visą bendrą gyvenimą juos nuomonę trumpai. Nenusiminkit, ilgai neužtruks. Aš labai trumpai tikrai nevargysiu jūsų, bet bet šiandieną taip visų mūsų kupina širdis džiaugsmo, net nebelys ir tas norėtų prakalbėti, kad mes sulaukėm tokį didelį džiaugsmą, su <clears throat> rusų tokį nueitą didelį kelią ir norim juo tuo keliu pasidžiaugti visi, kad jų kelias buvo, kad jie visur kur jie, visur kur spėja jie viską atlieka ir Dievo, ir tėviniai. O kad jie viską dirba labai krupščiai, tai mes viską žinom ir labai jais džiaugiamės ir gerėjamės ir mūsų širdis be gali tai praleisti nepasidžiaugus. Tai labai džiaugiamės jų pasiekimais ir linkėm jiem dar ilgų, ilgų ir džiaugsmingų gyvenimų ir tų daimantinių tų vestuvių. Labai dar lauktume visi ir ko geriausia jiems sveikatos, sėkmės, to visko pasiekti. Anūkai, ar vat, e, taip iš kaimynų, ar e, vienu žodžiu bendrai gal kas yra norinčių į svečių. Čia buvo tikrai nuostabus linkėjimai. Ir dabar reikia būtinai po šių linkėjimų, būtinai padaryti vieną tostą. Vieną tostą. Nes labai buvo daug linkėjimų, e, daug laiko jau praėjo, o paskui ir mažiukas pašnekės. Aš tom priešinga. Iš karto visi pasisakymai ir paskui palinkėsim ilgų metų ir paskui iš po ilgų metų bus tostas. Nu kągi, e, svačiutės žodis yra įstatymas, mes negalim nuo jo bėgti. Bandysim, bandysiu ką nors pasakyti. Kadangi esu labai jaunas, pats jauniausias, galbūt aš nemokėsiu šnekėti, labai atleiskit, bet stengsiuos šnekėti, kiek galėsiu, stengsiuos nuo visos širdies. Na, aš noriu tai pradėti. Labiausia aš asmeniškai neskirstau nei tėvuko, nei mamytės. E, abu du labai myliu, bet ypatingai myliu savo mamytę, labai draugaujam visą laiką. E, labai gera mums pasiguost, pasišnekėti. Todėl aš norėčiau pradėti tokiamis eilėmis, kurias skiriu mamai. sudėt į ilgų metų gražią plačią juostą, tegul toliau tas metų audinys nenusibosta. Sudėjus džiaugsmą, jame svajas viltis ir kantriai laukėt, tikėdami, kad laimė neša ateitis. Po metų, po kitų, plačiai atverdavot vėl skrynę, sudėdavot savo džiaugsmus ir rūpeščius kartu supinę. Tai buvo naujos gyjus į jūsų laimę, o visa kita susikurdavo savaime nesudaužykit meilės skrynios, nesukarpykit ilgų metų audinių, sudrėsti jam neleisit. Nuo ašarų karčių jau rožių nepakeisit. Ir saugokit toliau, te pasidžiaugs vaikai, darnios gražios šeimos savi daigai. Praslins gal 50 metų, gal daugiau, gyvenimas skambės galbūt liūdniau, audinys išaustas bus. Nenusiminkite vaikai, prates naujus gyvenimo kelius. Te pasidžiaugs ir jie tada kaip mes prie šito stalo, o kad nebūtų nuoskaudų karčių, nebūtų lūpų sučiauptų ir skausmo, gyvoklės tiek darnioja šeimojo didysis žmogiškumo jausmė. Gražų, prasmingą gyvenimą ir kad mes dar būkit sveiki, kad mes dar švestume ir deimantinės vestuvės. Valio, valio, valio. atrodo, tai iš tikrųjų čia aišku entuzijazmas yra ir kartu, kartu savotiškas grožės. Diena praeis, tavęs vėl pasilgstu. Kasdien tau naują žodį surandu. Neblėsta meilė, metos nenupilksta. Ji nepaskes minioja tarp žmonių. Net jeigu dienos kartais bus vienodos, net jei jos kels mintis, niurės, piktas, vienos ubels iš seno mūsų sodo aš negaliu pamiršti niekada. Ji niekada gyvenimo šalnų nebijo ir nepabūksta slenkančios žiemos. Tik viena jai širdis padovanojo daugiausia mano meilės šilumos. Lietuvos laimą šiandien. Dėl to, kad tokių e, žmonių, kurių tėvukai sulauktų auksinių vestuvių, labai ir labai mažai yra. Mes esam nepaprastai laimingi, kad mūsų tėvukai sulaukė auksinių vestuvių, kad spėjo užauginti visus vaikus, visus išauklėti gražiai, išmokyti, sulaukti dešimt anūkų ir dar planuoja sulaukti dešimt pronukių. Pronukų. Tai yra didelė laimė. Ir didelė laimė jiems, ir didelė laimė mums vaikams, kada mes atvažiuojam į tą e, kurortinę vietą, į tą mūsų gimtinę. Kaip čia yra gera, kaip čia yra nuostabu, kiek čia yra mūsų tėvukų įdėta pragaito, kiek čia įdėta svajonių, kiek čia meilės, yra įdėta, kiek čia buvo mylėta ir kiek čia buvo verkta, kiek čia buvo kentėta. E, teko pragyventi nepaprastai didelius sunkumus. Ir karai buvo, ir degė, ir avarijos, ir vaikai myrė, ir vaikai sirgo, ir kiek reikėjo mum gydyt, kiek reikėjo save gydyt, kiek reikėjo nepalūšt ir kiek kartų e, reikėjo supykt ant viens kito ir kiek kartų reikėjo vėl atleisti. Tai čia jūsų gyvenimas tai tikras meno kūrinys, kurio gali sukurti tik tai dideli menininkai, dideli savo, e, savo svajonių šeimininkai kurie nepabūksta nieko, kad tik tai įsipildytų svajonės, kad tik tai e, būtų jiems gera, kad tik tai vaikams būtų gera. Aš kiek prisimenu, mūsų tėvukai mano tėvukai visą gyvenimą e, stengiasi geri būti viens kitam, geri būti vaikams, geri būti visiems kaimynam, giminėm. Visuomet stengiasi šipsotis, visuomet stengiasi, e, jeigu atvažiuoja svečiai, ir bankutę surasti, ir dešros gabaliuką, viskas stengiasi nuo visos širdies. Dėl to ir aš labai džiaugiuosi, nepaprastai dėkoju visiems svečiam. Kiek daug svečių, Mes iš pradžių, kada e, pradėjom galvot, per mamą 70-metį sakom, nu ką, žinai, vasara čia, šiandien pjūtė, rūgė pjūtė, kas čia tau atvažiuos? Aš sakau, nebijokit, tik tai padarykim ir duokim telegramas, čia bus mašinų, tik tai asfaltą tiesk. Ir tikrai tiek mašino žiūriu, Aš pirmą, tai yra Antanas atvažiavo su savo, aš pats mažiausias mažiukė atvažiavau, paskui žiūriu valgas, živaliai, čiaikos, arkliai su dviračiais, iš visų pusių tik spėk sveikintis, tik spėk bačiuoti, žinai, tik dovanas neš po du, temp, po tris, temp, jau čia po vieną nebegali pakelti, kad tu pakelsi tokias dovanas, žiūriu. Čia na, ir, ir anklodės, ir servizai, ir kas tik čia tiko tik tai nėra. Tai vat, labai tikrai smagu, labai gera ir labai džiaugios. Čia galima šnekėti ir šnekėti, aš nepaprastai laimingas esu, nepaprastai smagu, nenoriu aš ilgai įsitęsti. Noriu dar palinkėti savo brangiem tėveliam, kad jūs sulauktumėt dar penkių pronukų ir penkių pronukių. O daugiau jau bus dėmatinės vestuvės, tada sustiksim ir vėl pašnekėsim, ko mums reikės. Ir tai suvenyrais, kur čia duonuoja, mūsų gerbiamos esočios dukros, aš žavėjusi, pasilika įamžinta. Ir galbūt ne tik tai, kai dabar vat, sesė pasakė kalbą, skarelę, įsivaizduokit, paėmė nuo, nuo šliūbo, neįsivaizdavau. Aš nežinau, mano brangi draugužė, ar mes turim pas save kokį nors suvenyrą, kad galėtume priminti 50 metų O čia, pažiūrėkit, jis kalelė, supranti, staltėse ir visokio, neįsivaizduoju to grožio. Įsivaizduokit toks istorinis dalykas, kurio galbūt niekas negali pakartoti. Čia iš tikrųjų yra šeimos santūrumas, yra kultūra savotiška, yra, yra tam tikra meilė iš tikrųjų. Čia, čia niekas negali tam tikrais, galima net pavėtis, patiškai žodis pakartoti. O dabar čia paskutinis žodis, kai vat, išgirdau to mažiausia, e, to, kaip sakant, nu, žinoma, nereikia, gali būti per daug stebėtis, jeigu būtų am, amžinas klokėtis, gal tikrai nepasakytų, bet yra, yra inteligentas žmogus, yra menininkas ir iš tikrųjų iškalbė begalinį gražiai. O dabar kaip apibūdinau trumpai apie visus tos tėvelius, į dalyraštį pasakė, aš tavo norėjau pasakyti, kodėl tai drąsau tą paimti mikrofoną į savo rankas, kad aš negaliu jums pasiekti šimtą būčių už tai, šimtą nuširdžių žodžių. Ir gražu mums visiems, o ypač tėveliams girdėti. Todėl tiesiog nežinau, kaip čia pasakyti. Nu, pat tu pačiu mes kvepuojam orą, reiškia, to pačiais linkėjimais, taip pat patį atmosferą. Ir taip pat linkime to paties ilgiausio, gražiausio gyvenimo metų. Ir vienas žodžiu, kaip sako, kad kaip dabar šių dienų gyvenime, kaip šių dienų gyvenime yra, kai mūsų sodybos yra, kai mes nu, norim pražuoti savo tėviškę, mes randam tik griuvėsius, nieko nėra ten. Aš dabar su broliu gyvenau irgi, dar turėjom tėviškę. Šiandien jau nuvirasi užvirtę, jau nebėra nieko. Ir, ir visur kur taip yra. Iš tikrųjų, dabar mūsų jaunimas krypsta į mokslus, į tam tikrą atskirą tokį kitą gyvenimą, į misionišką gyvenimą, į intele, inteligentų savotišką gyvenimą. Mes to gyvenimo raidos nesustabdysime, bet vis tik tai aš į vaikams savo sakau ir galbūt čia gaidavo tų gebimų jubiliatų mintis tokius ir o to Rymo atsiprašant, kad atvažiuojam čia ant šiušios krantos, skaitasi, čia mes randam savo tėviškį, mes randam savo brangiusius tėvelius, kurie mums augino, mes tą pačią orą kvėpuojam, kad į pasumą atvažiuota, kad ta tėviškė nesugriūtų, atrodo irgi nuo Senčiušos krantai tėviškė yra, nesirekomenduoja iš mūsų ne vieno, kad atseito, jau čia dar gyvensime, dar jūsų siekius pratesime, dar viską sugriausime melioraciją galbūt. O ką padarysi, nieko mes nepadarysime. Žinoma, būt mums tėvams, o prašau girdėjau, gerbami Vilėto, nusiskundimų, kaip mes artimi tokie kad sako, nebėra mano pasiekėjų, kas ateitų į mano ūkėdas, į mano tas, tą sudybą gyventi. Visi turi savo atskiras sąlygas, turi atskirą atmosferą, reiškia, socialinės sąlygos visokias. Va. Tai aukštat kažkaip iš vienos pusės labai smagu, kad suvažiavom, eskim čia nainčių šios kranto. Taigi. Ir iš tikrųjų, jei mes visi džiaugiamės, ta, ta vieta tokia brangiai atrodo, kad amžinai gyventų bet aišku, gyvenimas parodys, mes nieko nežinom. Atsiprašau, gal per daug ilgai nutėsiau, dėl to, kad gal bus oratorių daugiau, iškalbingesnių, vienu žodžiu, viską. Nu, bet tą pačiu, kaip sakiau, Rimu, ačiū už tą. Nu ir visiems uždėmesi. Nu. Bet, bet va mano mintis, išsakė viskas jau dėdė nieko neturiu pakartot, tik tai man dar dėmesin labai strigo ir aš noriu priminti visom šeimom, norinčiom tokia jau, kaip čia pasakius, įsireiškus, tvirtą sudaryti sąjungą šeimoje, darną, reikia branginti kokią nors vat, prisiminimo, brang, nu, savo gyvenimo kokio nors atveju prisiminimą, relikviją šeimos palaikyti. O kaip šiandien parodė mums teta, skarelė, kuri ėmė šliubą. Tai labai yra brangi relikvija šeimai. Ne tik tai, kad dabar jį, bet man norėtųsi, kad tą relikviją ir pratestų vaikai. Bravo, bravo. Dabar norėčiau ilgiausių metų. Bravo, bravo, bravo ilgiausio meto, ilgiausio, ilgiausio meto, ilgiausio, ilgiausio meto, drinkia, laimingo meto, laimingo. Vai, Lincoln, ai, me vai, tai yra anūkų metų. Anūkų metų, anūkų. Anūkų metų, anūkų. Anūkų metų. Lygi. Ką dar palinkėti? Tus metus sveikatos. Приз каждый свалялся, Шокин! Валю! Валю! Валю! Ильвена Илда! Болею! Герой, герой, герой. Давай. Sti jogi valga. Rimai čia dar yra prašymas. E, Ką kitas įkišė? Gerai, žinau. E, mes jau įsiaiškinom su jauniausia, e, jauniausia anūkė, o dabar anūkė sakė, aš dabar neverksiu, paimsiu ir seneliam nuo visos širdies padainuosiu. Tai tu, sako, pagrok, o aš padinuosiu. Kaip aš mažas buvau, šydę ožius ganiau, sutikau ne. Tai kas dabar buvo? Seriam, pirmiausia, norėčiau palinkėti geros sveikatos. Ilgai, ilgai gyventi. Daugiau, kad nebūtų tokių nutikimų, nuotikių, kaip pas jūs visą gyvenimą buvo tokių skriaudų. Ir kiek prisimenu prieš išeinant į armiją, tai man senelė sako, nesulauksiu aš tavęs, <laughs> numirsiu tikriausiai. Kaip matot, aš gyvas grįžau ir nieko manęs tiko. Ir štai aš jūsų auksinėse vestuvėse. Linkiu jums toliau tęsti ir sulaukti dimantinių vestuvių. Teikiam vienas iki savo garso stygas, taip nudušios. Thank you. O gal žinokim per klausučių ulitėlę arba per mociškę ulitėlę. Tris, keturi. Per klausučių ulitėlę čiūbra, tralala, vridau gilą purvinėlį, oi kuku, oi lila, vridau gilą purvinėlį, oi kuku. Mergužėlė būki mano, oi rodra lelia, išredysiu labai tave, oi kukuvo lilia, išredysiu gražiai tave, oi kukuvo lilia. Neįsipešė į bažnyčią čiūdra, tralelia, Pakinkysiu tau telyčią, oi kuku, vailelė. Pakinkysiu tau telyčią, oi kuku, vailelė. O toliau prašom pratesti jūs, aš dar nebuvau gimęs, tų dainų nedainavau. Aš tuoj. Чудра друляля, бритовки порвінелі, ой куку, ой ліля, бритовки порвінелі, ой куку, ой ліля. Kad ir gilus purvinėlis čiūdra dralelė, bet graž ir mergužėlė, oi kukuvailylė, bet graž ir mergužėlė, oi kukuvailylė. Mergužėlė eik už mane čiūdra dralelė, užlaikyk. Užlaikysiu gražiai tave, oi kuku, vailylę. Užlaikysiu gražiai tave, oi kuku, vailylę. Neįsipėščia į miestelį čiūdra, dralelė, nevarginsi savo kojelio, oi kuku, vailylę. Nevarginsi savo kojelio, oi kuku. Kinkis juodberį ant šoro čiūdra, dralelė. Kalmaškėlė ant risorų, vai kuku, vai lylio. Kalmiškėlė ant risorų, vai kuku. Po stiklo langelių sėdėsi čiūdra, dralelė. Kur kitos eina žiūrėsi, vai kuku, vai lylio. Kur kitos eina žiūrėsi, vai kuku. Keitos eina nusiplūkę čiūdra, dralelė. Sudulkėja ir surūkė, vai kuku, vai lylia, sudulkėja ir surūkė. Visas tavo bus darbelis, čiūdra, dralė, laistyt ant langų kvietkelis, vai kuku, vai lylia, laistyt ant langų kvietkelis, vai kuku, vai lylia. Jau dabar tai visa, man atrodo. Labas vėliai. Sena, bet nebloga. Tinkama. senelis Radeckis su lūpine armonika. Ne, ne, savo, savo. Prie mikrofono. Prie mikrofono. Prie mikrofono. Nežinau, ar tiesa. Kėdė, kėdė. Ora trūksta. Ei, dėdūnė, kaip išės, taip pareis. O tai, o. Nesijaudės, esi neprofesionalas. Pakai pagėdavim, biškai, porą, porą silp susikimų neilgai. Nu, prieš lempą biškai pasisteisi. Ar čia mikrofonas? хочете дороже жить. Ты посыкаешь? Jie prakeitė. Gerai, dabar šoka broliai. žalias miško mažytis paukštelis man tavo juoką išvyksai primins mintim dvelks se me se me tengo que tu chorar, te provocar, te Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna,